Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Naku, ano ba yan? Walang signal. Bakit? Hindi, kailangan kong matuto ng origami. Origami? Oo, yung ano, yung mga yung papel na ginagawang mga ano. Urig, ginagawang urig. Hindi, mga hayop. Oo nga, hayop, origami ng hayop. Oo. Oh, ito, urig, dali-dali lang. Nasabit ko sana dito. Ay, eh. nako. Ano yan? Origami. Papaturo ako paano maging origami. Oo. Oh. Yan na. Origami. Hayop yun. Anong turo-turo? Ano naman yan? Origami. Hindi origami ba yan? Ala, orig, orig kami. Anong hayop yan? Bu ano to Ilong na elepante. Ilong na oh, elepante? Ilong, ilong yan elepante. Ito. Mm. Ulo oh. Cobra. Cobra. Ano ba naman yan? Dami. Cobra. Oh. Oh. Isda. Kamay mo lang yung Oh, gumagalaw. buntot ng pating. Puset. <laughs> Ang dami naman niya. Parang hindi naman tunay. Sirena. Ano eh. Oh. Tumagot na nga tayo. Oh, sige na. Kahon! <laughs> si Origami Pangit na ng eh. origami. Eh, na. Ang unang katanungan, sabi ni Marjay J. Saladga, Saladaga. Bakit ube ang palaging ginagamit na flavor ng ice cream sa halo-halo? Hindi naman. Ha? Ako ba? Ano ba? Chocolate, pwede mo rin ilagay sa halo-halo. Chocolate? Parang ikaw, ayo, parang ikaw lang yung gumagawa ng ganyan ah. Ano ba, gina, ano ba nilalagay mo sa halo-halo mo? Strawberry, pwede din. Strawberry? Oo. Oh. Umpisa natin sa ilalim. Pag ganun yan. Oo, oh, ang Sige. unang nilalagay sa halo-halo, leche plan. Sa loob, leche mm, plan, mm, pabaliktad plan. ka, pabaliktad ka. <laughs> Marunong ka pa ba? Hindi, ikaw nga, sa'yo oh, nga eh. Di, Pabaliktad sige, nga. Eh. Oh, sige, yellow. Sige. Yellow. Leche plan. Leche plan, yellow. Oh. Tapos asukal, sago. Oh. Ayong, pinipig, kamote, saging, ube, tapos... Kasya pa ba yun? Taktakin pa, asukal, gatas. Tapos, huwag mo haluin, kainin mo pa ba? <laughs> Ah. Paano? Baliktad yun sa'yo eh. Hindi hinahalo yun. Kainin mo muna asukal, matamis. Yung kamote, matamis. Tapos mamaya, matabang na kasi puro yelo na yan. Huling-huli yung leche plan. Baliktad ka talaga. Tapos pagkakain ah, oh, mo, gumanon ka. Oo, oh, yung lasang halo-halo. Mm. Sa katawan mo ihahalo. Sa katawan mo ihahalo. Doon mo malalasahan lahat yun. Saan ba na invento ang halo-halo kay Jobert? May mga nagtitinda ng masam- na matamis na Pilipino na babiyahe sila sa ibang bansa, sa Alaska, nagdala sila ng matamis, mm. leche plan, ube. Sabi nilang ganun, stop over muna tayo. Oh, stop over. Tumigil. Oo. Oh. Pagbaba, di na ganun plano. Ah. Sira. Oh. Nagutom sila ngayon. Mm. Ayun, kain sila ng kain ng matamis. Eh, diabetic lahat yun. Sabi nila, gawa tayo ng iba, aluan natin ng yellow. Subukan natin, Convention ba ng mga yun? patabangin natin, tamis eh. Oo. Yellow. Nasa Alaska sila niyan. Mm. Pagkakain nila, kaya na nila, tatabunan nila. Tulog. Pagising, tatanggalin yung takip, kain ulit. Tapos, nagsawa na sila sa matamis. Marami silang dalang gatas, naubos na yung matamis. Gumaulit sila ng bundok ng yelo. Nanghuli sila ng isda, tuna, dinalata nila. Tinatong nila ron yung mga ah, karne ng puno, nilagyan ng gatas. Dami yun. Oo. Kung ano nakita nila doon. Meron pa? Ibang version ng halo-halo? Meron pa, tuna, sal, ano, yung salmon. Salmon halo-halo, meron. May kuhul pa nga eh. Kuhul halo-halo? Kuhul, gumawa sa ano, binarag yung shell. Asukal na naman. kuhalo. <laughs> Halo-halo hole. Okay. Next question. Sabi ni Wilfredo Salatamos. Aba, kalaban to. Mag-anak ng Thanos. Oo, oh, Salatamos. Paano ba gigisingin ang taong nagtutulog-tulugan? Ang natutulog kasi... Procedure yan, procedure. Oh, ang, ang natutulog talaga, kahit anong gawin mo dyan, hindi talaga mm. magigising oh. agad. Yeah. Kahit, Hey! <laughs> Oh. Gagawin mo natutulog. Pero yung nagtutulog-tulogan, kahit anong gawin mo dyan, di magigising yan. Oo. Shh! Shh! Pasok na. Ay, nilalagnat pa kunyari. Ganun, Yung mga oo. estudyante. oo. Naku, yung mga estudyante. Anak ko ganyan eh. Oo. anak ko pagka gabi, saya-saya nun. no? Oh. Party-party laro-laro ng mga dotski. Dotski. dotski. Maya yan, pag pinatulog mo na alas 9, gumagano-gano na yan. Kain ka na. Hmm? Tulog. Ayaw pumasok ah. nun. Tulog na yun. Ay, kumot ka. Ang init-init? Oo. Oh, oh, oh. oh. Sa pakiramdam mo? Uh, ang pawisan naman. Yan na, bukas ng alas 6, gisingin mo, papasok mo. Nak! Nak! Yan na. Pero yung lahi mga... mahilig to, ano, no, gumawa ng mga tunog. <laughs> no? Kasi yung nakaraan yung lolo mo, iba-iba eh. Oh, oh. Paano mo iyaano Gigisingin, ano? maggubad ka lang ng sinturon, tatayo agad yun. <laughs> yun na yun. Matik yun. Maririnig yung Matik tumunog yun. ng bell. Oo. Pa, kanina pa ako kaya gising. Pasok na. Kanina pa ginigising, kling kling. Andiyan na po, gising. na. Ito na nga, ipapasok eh, na ako eh. Oh, yan. Oh, papasok ko ng abri, balik, balik. So alam nyo na, kung ano ang panggising sa hmm. mga nagtutulog-tulugan. Tumunog, gumanon yun. Yung gumanon na yun, oh. Ah! <laughs> Ah! yung ayaw mo kuha sa santong <laughs> Yan. Anak, gising na, nak. Gusto ko may ganun pa. Anak. Mm. Kinig-kinig pa kung may lagnat eh. <laughs> oh, may sakit. gising na absent ka na naman. Ngingiti na yan pagkakala niya pagbibigyan mo. Ma-absent ka na naman yan. <laughs> Masarapan eh, no? Uy, kay Jobert! Magkakaroon siya ng sakit pag di siya bumangon. Ito na. Yan ang tanungang puso. Sabi ni Adrian Roloki, anong ginagawa ng mga heartbroken? Niyak. Niyak. Niyak. Papawa. Oh, papawa. sakit sakitan ayaw din bumangon. <laughs> Kaya rin ba ng sinturon yan? Yung heartbroken? Hindi, medyo ano yan ha. Ah. Kahit pakinggan mo. Yun nang malalaman mo kung nagtutulog-tulugan na tamad lang Oo. o kaya heartbroken. Pag yung heartbroken, ginanyan mo. Kaya tatayo. Saktan niyo na ako. Ano ang mga the best na gawin para makapagbubon? Di kalimutan mo na yun. At Manood ka ng sine, lumabas sine mo. ka. Not sine, ka. Panood, manood ka nito lagi. Yan. Makakalimutan mo yung heartbroken mo. Yan. Heartbroken ka. Ipayo natin kay ano, direct. Baga nagpasi kayo ng komedyante. Yan. Para pag nagka-boyfriend kayo ng komedyante, sasaya kayo lagi. Oh, yan. Di, punta na tayo sa Great Miss Pills. Pa-shoutout naman po sa Dizon Reyes at Abusala Abasaulu. Abasula family. <laughs> Salamat po sa pagpapasaya sa amin gabi-gabi. John Aaron Dizon. Bukap, magadikit kasi. John Aaron Dizon. Shoutout nga po pala sa Bib Bidanya family, lagi po naming inaabangan ang palabas nyo, Kuya Jobert and Kuya Nonong, Daniel Abidanya. Wala po kaming Sabado-Linggo, huwag yung nabuhan. <laughs> Pag-ritmi spills po sa Bertera family sa Wawa, Batangas City, more werpa, Alex May de Los Angeles. Yeah. At syempre, Kuya Jobert, paano sila makapagtanong sa atin? Like ang Facebook page ng Cinema tapos makakita sila rin ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila yung mga katanungan nila at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin dito. At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Tandaan nyo lahat ng tanong ninyo, kaya kaya kong sagutin yan. Dahil! Sagot ni Kuya Jobert! Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel Padre. Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.